Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Ռումի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Ռումի Սրբազան քահանայապետն այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում մատուցել Սուրբ Պատարագ։ ԼՂ ազգային ժողովին կից երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանը գումարել է իր անդրանիկ նիստը։ Հադրութում կնարկվել են շրջանում կենթանիների հիվանդությունների ժամանակին կանխարգելման մասին հարցեր։ Ֆրանսիայում շարունակվող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր կմեկնարկի 1/8 եզրափակիչը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռն պահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք երեք Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին դիմավորել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա տիկինը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, պետական պաշտոնյաններ, դիվանագետներ, հայ առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցիների եպիսկոպոսներ։ Նույն օրը Հայաստանի նախագահի նստավայրում Ֆրանցիսկոս Պապին ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր ելույթում նա նշել է, որ Հայաստանը խաղաղության է ձգտում, ընդգծելով, որ խաղաղ բանակցելը գերադասելի է, քան կրակելը։ Հայ ժողովրդի եւ անձամբ Իրանունից ողջունելով կաթոլիկ աշխարհի առաջնորդին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշեց, որ ուրախ է Ֆրանցիսկոս Պապին ընդունել քրիստոնեությունն աշխարհում առաջինը պետականորեն ընդունած եւ հանուն քրիստոնեական ինքնության ու արժեքների հազարամյա մակարոններով անցած հայոց հողում։ Ձեր այցը երկար սպասված էր մեր երկրում։ Սիրո, խաղաղության եւ գտասրտության համամարտկային արժեքների ու մարդասիրական գաղափարների նկատմամբ ձեր հավատարմությամբ եւ հայությանը հուզող հարցերի հանդեպ ձեր մշտական հոգացությամբ դուք վայելում եք հայ ժողովրդի մեծ հարգանքն ու հիացմունքը Շնորհակալ ենք ջերմությամբ լի պատմական այս պահը բոլորիս ապարգևելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր ներկայությամբ օրհնություն, երջանկություն ու խաղաղություն եք բերում մեր երկիր, ջերմությամբ լցնում մեր օջախներն ու մեր սրտերը։ Ձեր կողմից որպես այցի նշանաբան այս առաջին քրիստոնյա երկիր պաշտոնական կարգախոս հաստատելը եւ ուղևորությունն ուխտագնացություն բնորոշելը վկայում են մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հանդեպ ձեր հոգացության, ինչպես նաև կաթոլիկ եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու միջև առանձնահատուկ կապի մասին։ Ձերս սրբություն լիովին համամիտ են, որ խաղաղությունը որքան աստծո պարգևն է, նույնքան էլ մարդկային ձեռքբերում է։ ձերք Ես հավատում եմ մարդկային ձեռքբերումներին, ամեն մի վարքյան սեփական կյանքի գնում խաղաղություն պահպանողներին, խաղաղություն պարտադրողներին։ Ես լավատես եմ, ես հավատում եմ, որ ազատության եւ խաղաղության մասին մարդկության դարերով փապագած երազանքները մի օր իրականություն են դառնալու։ Բարով եք եկել առաջին քրիստոնյա երկիր, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Պատասխան ելույթում Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն անդրադառնալով 1915 թվականի դեպքերին օգտագործել է ցեղասպանություն բառը, նկարագրելով Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ տեղի ունեցած գազանային հանցագործությունները։ Հատկանշական է, որ Հռոմի Պապի ելույթի նախնական տարբերակում ցեղասպանություն եզրը չի եղել, սակայն Ֆրանցիսկոս Պապը փոփոխություն է արել եւ օգտագործել է այն, բնութագրելով 1915 թվականի իրադարձությունները։ Նրա խոսքով այս ոչրագործությունը հիշելը պարտադիր է, որովհետև որտեղ հիշատակ չկա, այնտեղ ճարիքը դեռ բաց է պահում վերքը, իսկ ծածկել հանցանքը նշանակում է թողնել, որ վերքն առնահոսի առանց դարման ստանալու։ Այսօր Ֆրանցիսկոս Պապն այցելել է հայոց ցեղասպանության ծիզեռնակաբերթի հուշահամալիր։ Նա հուշահամալիրը ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղեկցությամբ։ Կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարին ծիզեռնակաբերթում դիմավորել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Անմար կրակի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոսն արտասանել է տերունական հայր մերաղոտ, որից հետո հնչել է հայոց ցեղասպանության նահատակներին նվիրված շարական։ Այսօր Հռոմի Սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը լատինական ծեսով Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում մատուցել է Սուրբ Պատարակ։ Երեկոյան Հռոմի Պապը Երևանում էկումենիկ արարողություն կանցկացնի եւ աղոտ կբարձրացնի հանուն խաղաղության։ Ռումի Պապի Հայաստանայցին ընթരാճ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց էր տվել Ռադիո Վատիկանին, որտեղ անդրադարձել էր Պապի այցի, հայրենիք սփյուռք համագործակցության կարևորությանն ու Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Մենք համարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Իհարկե, մինչև ապրիլյան իրադարձությունները մենք խոսում էինք այն մասին, որ խնդիրը պետք է լուծվի փողզիջումների հիման վրա։ Այժմ մարդիկ մի քիչ դժվար են ընկալում, թե ինչպես կարելի է փողզիջումների գնալ մի երկրի հետ, որը խախտեց իր միջազգային պարտավորությունները։ Բայց այնուհանդերձ ես համոզված եմ, որ մենք պետք է գտնենք լավագույն ճանապարհը։ Լավագույնը ոչ թե Ադրբեջանի համար, լավագույնը ոչ թե Հայաստանի Հայաստանի համար այն լավագույնը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ գտնելու ենք այդ լավագույն լուծումը։ Ես համոզված եմ դրանում, ինչը կբերի իհարկե մեծ զարթոնքի ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանում եւ Սփյուռքում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Արցախի հանրապետության խորհրդարանի նիստերի մեծ դահլիճում հունիսի 24-ին պետական օրներգի հնչյունների ներքո Իր աշխատանքներն է սկսել ԼՂՀ ազգային ժողովի ինքից երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանը։ Անդրանիկ նիստին ներկային օրենսդիր գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներ, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներ, հյուրեր։ Ողջունելով նորընտիր երիտասարդական խորհրդարանի անդամներին, ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ այսօր առավել քան երբևէ Արցախը կարիք ունի ստեղծագործ մտածողությամբ, լեզուների իմացությամբ եւ տեխնոլոգիաների տիրապետող երիտասարդ ու հայրենասեր մասնագետների։ Վստահ եմ, որ խորհրդարանականի կոչումը վաստակած մեր երիտասարդ գործընկերներին ավելորդ է նույնիսկ բացատրել, որ մեր աշխարհագրական դիրքն ու քաղաքական կարգավիճակը հուշում են մշտական զգոնություն եւ պատրաստվածություն ոչ միայն երկրի սահմանները պաշտպանելու գործում, ինչը չափազանց կարեւոր է, այլև մեր ժողովրդի իրավունքների ու շահերի արժանապատիվ ներկայացում եւ երկրի ներսում եւ նրա սահմաններից դուրս։ Այնուհետև նիստը վարել է երիտասարդական խորհրդարանի նախագահ Մուշեղ Ալավերդյանը։ Նա վստահեցրել է, որ նոր գումարման երիտասարդական խորհրդարանի գործունեությունն ուղղված կլինի երիտասարդություն իշխանություն երկխոսության ամրապնմանն ու փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովին կից երիտասարդական առաջին խորհրդարանի նորընտիր կազմի անունից վստահեցնում եմ, որ երիտասարդական խորհրդարանը կնպաստի երիտասարդություն, իշխանություն, երկխոսության ամրապնդմանն ու փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը։ Տեղի ունեցել երիտխորհրդարանի նորընտիր կազմի երթման արարողությունը։ Շարունակելով երիտասարդական խորհրդարանի ձևավորման աշխատանքները, երիտխորհրդարանն հաստատել է հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, որը կգործի մինչև երկրորդ գումարման երիտխորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ Նշենք, որ երկրորդ գումարման երիտասարդական խորհրդարանի կազմում ընդգրկված են ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների եւ ինքնաառաջադրման կարգով ընդրված ներկայացուցիչներ, թվով 33 երիտասարդ լղը ազգային ժողովի պատգամավորական կազմին համանման։ Երիտասարդական խորհրդարանի հանձնաժողովների ձևավորումը եւս կատարվել է ազգային ժողովում գործող 7 մշտական հանձնաժողովների նմանությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են շրջանում կենթանիների հիվանդությունների ժամանակին կանխարգելման, պատվաստումների ներկրման մասին հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Այդ արկիվ իր նկատառումներն արտահայտեց Ադուրքի անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական վարչարարային կազմակերպության տնօրեն Նվեր Բադասարյանը։ Ըստ նրան, Ադուրքի անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական վարչարարային կազմակերպությունը շրջանի համայնքներում բավականին աշխատանքներ իրականացրել կենթանիների եւ թխիների հիվանդությունների ախտորոշման եւ վերացման ուղղությամբ առանձնապես մարդու եւ կենթանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների ձեռբայելու համար։ Իրականացվել է 28 բուժ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, որի իր մեջ ներառում է այնպիսի պատասխաններ, որոնք վերաբերում են Սիբիրախ, Շամպալար, Աֆրիկյան ժանտախ, բրիսլոս եւ այլ հիվանդությունների։ Յուրաքանչյուր տարի արկա գլխականակի աշխարհումից հետո կազմում է միջոցառումների համապատասխան պլան եւ համապատասխան առաջարկ ներկայացնում լուղի գյուղատնտեսության նախարարություն պատվաստումներ ձեռք բերելու համար շրջանում գործող ուխտաձորի տողի ենթաշրջանների համայնքների զարգացման ծրագրերը մեզ հույս են կապում, որ կերակուրտուրաների ցանքերի ավելացումը անպայման կլինի, որը հնարավորություն կտա շրջանում ունենալ անասակերերի ամուր բազա։ Մնում է այդ ուղղությամբ արկա ծրագրերը կյանքի կոչել։ Անասագողականները ոչ ճիշտ աշխարհման հավերժություն չեն տալիս բավարար քանակությամբ պատասխաններ ունենալու, որի հետևանքով արկագողականը չի ընդգրկվում միջոցառումների ծրագրի եւ դժվարություններ առաջացնում հետագա աշխատանքներում։ Սա դուրքյան հսաբերժական հնարավոր ցանցերային կազմակերպության կողմից առաջ քաշված խնդիրները լուծում կստանան եւ շրջանում կունենanak անասագլխականակի աճ եւ անասաբական մտերքների արտադրության ավելացում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանին կոչ են անում չխոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի առաքելության ընդլայնմանը։ Այս մասին ասված է Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ, որը հունիսի 24-ին տարածել է ԵԱՀԿ մամուլի ծառայությունը։ Մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանին կոչ ենք անում վերացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի առաքելության ընդլայնման ուղված բոլոր խոչընդոտները, ասված է հայտարարությունում։ Փաստաթղթում նաև նշվում է, որ համանախագահները կոչ են անում նպաստել բանակցություններում առաջընթացին եւ հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրման շուրջ ԵԱՀԿ-ի առաջարկներին։ Դեսպանների կարծիքով կողմերը պետք է հարգեն մայիսի 16-ին Վիեննայի եւ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգի բանակցություններում ձեռք բերված համաձայնությունները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հավատում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահող Ջեյմս Ուորլիկը։ Եթե նրանք չհավատային բանակցությունների միջոցով խաղաղ լուծման հասնելու հնարավորությանը, իրար հետ բանակցություններ չէին վարի։ Երկու նախագահն էլ դրականորեն են տրամադրված առաջընթացի հասնելու ուղղությամբ եւ խոստովանում են, որ այդ հարցը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով եւ որ պատերազմը աղետ կլիներ տարածաշրջանի համար, նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Միջազգային միջնորդներն իրենց կողմից փորձում են կողմերին համոզել վերջապես հակամարտության հանգուցալուծման հասնել։ Հենց հիմա է եկել ժամանակը։ Նախագահները, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի խաղաղություն են ցանկանում, ցանկանում են կարգավորում բանակցությունների ճանապարհով։ Ոչ հաջորդ տարի, ոչ երկու տարի անց, ոչ 5 տարի անց ավելի հեշտ չի լինի։ Ավելին շփման գծում իրավիճակն ավելի վտանգավոր է ծանր սպառազինության, ականանետների եւ հրետանու ներկայության պատճառով ընդգծել է Ջեյմս Օրլիքը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը հունիսի 24-ին ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանին եւ համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին։ Հանդիպման ընթացքում համանախագահ Էնթոնի Վարսամյանը, ով Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում մեկնել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, առանձնահատուկ նշել է, որ ԱՄՆ հայկական համայնքը համախմբված է եւ կանգնած Հայաստանի կողքին, վստահեցնելով, որ համագումարն այսուհետ էլ շարունակելու է համագործակցել բոլոր հայկական կազմակերպությունների ու քաղաքական ուժերի հետ՝ ի նպաստ Հայաստանի եւ համայն հայության։ ԱՄՆ հարգանքով է վերաբերվում ընտրությանը, որն արել են Մեծ Բրիտանիայի բնակիչները։ Այդ մասին ասվում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունում, փոխանցում է Սպիտակ տան մամլոցարայությունը։ Միացյալ Թագավորության ժողովուրդն արտահայտել է իր կարծիքը. «Մենք հարգում ենք նրանց որոշումը։ ԱՄՆ-ի եւ Միացյալ Թագավորության միջև առանձնահատուկ հարաբերությունները կպահպանվեն», ասել է պետության ղեկավարը։ Մարզասերների համար Ֆրանսիայում շարունակվող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր կմեկնարկի 1/8-րդ եզրափակիչը։ Առաջին խաղային օրը կանցկացվեն 3 հանդիպումներ։ Շվեյցարիայի ու Լեհաստանի հավաքականները կհանդիպեն Սենտ Էթիենում, իսկ Ուելսի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև բրիտանական դերբին տեղի կունենա Փարիզի Parc de Prince ստադիոնում։ Օրվա վերջին խաղում Պորտուգալացիները լանսում կմրցեն D դե խմբում Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանող Իսպանիային երազանցած Խորվաթիայի հավաքականի հետ։ Հիշեցնենք, որ Եվրո 2016-ի 6 խմբերից play-off-ի ուղեգիր են նվաճել առաջին ու երկրորդ տեղեր գրաված հավաքականներն ու երրորդ տեղում հայտնված լավագույն արդյունքով 4 թիմեր։ Երրորդ տեղով փլեյ-օֆ դուրս եկան Սլովակիան, Հյուսիսային Իռլանդիան, Պորտուգալիան ու Իռլանդիան։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Գիշերը եւ օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։